Doamne, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Hristoase, auzi-ne! Hristoase, ascultă-ne! Tată din cer, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi! Inima lui Isus, Fiul Tatălui veșnic, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care i-a suprat păcatele lumii, iartă-ne, Doamne! Mielul lui Dumnezeu, care i-a suprat păcatele lumii, ascultă-ne, Doamne! Mielul lui Dumnezeu, care e asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi.